ibyari magara byarageruka mukenyezi seruka ni ikiganiro giha ijambo umukenyezi we nkingi y'iterambere umukenyezi seruka ikiganiro mutegurirwa na radiyo isanganiro ndakuramukije nongera ndaguha n'ikaze mu kiganiro mukenyezi seruka wamukurikira kuri radio isanganiro umunsi nk'uyu aya mango ikiganiro cuno munsi kidushikana mu ntara ya ngozi aho tuza kuyaga n'abakenyezi b'abakangurira amahoro nabo bakatubwira ingene bafasha mu kugwanya amabafatiye ku gitsina ikiganiro cuno munsi wagiteguriwe na Rida Ndayikeza ndasubiye kuguha ikaze Sunday muri Sunday kuri radiyo amaba afatiye ku gitsina aribonekeza mu mihinga itandukanye yo mu ntara ya Ngozi rimwe na rimwe usanga umukenyezi yahohotewe n'uwo bubakanye mu kugerageza kugwanya ayo mabi hari abakenyezi bari mu rwego rw'abakangurira amahoro nabo bafashe ingo zitandukanye mu gutorera umuti ibibazo biba vyibonekeje ngenda nkazi Fides ni umwe muri bo avuga ko kugira umukangurir'amahoro afasha abandi wabanza kuba ari imboneza mu kibano Umukangurira amahoro ubwa mbere ni umukenyezi ategetswa kuba akarorero mu bandi umukenyezi w'imboneza ashobora gutatura amatati abonye abatase ashobora kwereka abantu bafise ingorane aho batumbera hanyuma icyo ajejwe ajejwe kwereka abandi ajejwe gufasha gufasha mbere atanico arinze gusabwa gufasha umuntu wese afise ingorane umukenyezi wari we wese yofasha uyundi yoca yitwa umukanguriramahoro umukenyezi wese afashije ntiyoca yitwa umukanguriramahoro umugabo yoja muri urwo rwego ashobora kuba umukangurira amahoro cyangwa akabundi kuko imboneza ni nyinshi ariko kandi umukangurira amahoro ibyo byose ategerezwa kubikora kugira muje mu muryango bakangurira amahoro byagenze gute cyane n'umuntu uwo ari we wese ashobora kuja muri uyu muryango eh, mu kuja mu bakangurira amahoro no kuvuga yuko twari dufite amashyirahamwe dusanzwe dukoramo nka jewe nsanzwe ndi muri ishyirahamwe yitwa febeo ryari risanzwe rifasha abana b'imfubyi na bantu nikora murumva ko ico gikorwa nagikora kuva iryo shirahamwe ritangura hanyuma tuca tugira urunani n'abandi bakenyezi bari mu yandi mashirahamwe dufite intumbero imwe yo gufasha cyane cyane umukenyezi kuko burya tudakoranye kandi ukunda kuko urugo rugizwe n'umushingantahe n'umukenyezi n'umwana muri abo bose hari umwe ahutaye hari umwe agira ingorane ni urugo rwose ruba rugize ingorane ni komine yose n'umutumba wose nicyo gituma abashingantahe dukorana kandi nabo nyine turashobora kubafasha kuko ni abantu nk'abandi turazi yuko abakanguramahoro bakora ibikorwa bitandukanye ibikorwa byinshi uno munsi twashaka kuyaga ku byerekeye amabi afatiye ku gitsina mbega ayo mabi yifashe gute ngaha mu ntara yanyu ya ngozi amabi afatiye ku gitsina ngaha mu ntara ni nk'ahandi hose ni ukuri ni amabi usanga kenshi na kenshi umukenyezi afashwe nabi ubwa mbere hoho umukenyezi ntacafise agaba mu rugo umukenyezi cyane cyane umenga nta gihagararo bamuha mu rugo hanyuma rero bigaca bituma uko ari nawe aca yikumira ubwa mbere ugasanga bamukumiriye kandi ugasanga nta jambo afise mu rugo hama rero eh, kenshi na kenshi twasanze muri iyi ntara cyane cyane muri iyi komine usanga abakenyezi benshi bari babanye bidaciye mu mategeko ayo matati rero twasanze menshi usanga ari abakenyezi babana n'abagabo bitaciye mu mategeko ugaca usanga bafashwe nabi kandi ribakingira ariko nyine turi ko turahimiriza twarahimirije hama abakenyezi ubu unye mbere twaratomboye muri iyi minsi twaragize amahirwe leta yaciye igifatira ko kubera amaraporo twatanze harubatse ingo zirenga ibihumbi bine tubatse muri iyi komine ya ngozi kubera ko twasanze amabi menshi afatiye kuko abantu babana badaciye mategeko abana bakagwa mu mporero abakenyezi bagafatwa nabi ata amategeko abakingira turumva yuko ingaruka nyinshi zikora ku bakenyezi n'abana mbega abashinga nayo bobo ntibarubashikirwa n'ayo mabi abashinga ntahe arabashikira mugabo usanga atari ku rugero rumwe n'abakenyezi k'umugabo mu rugo arafise ukuntu nyene atunganya mu rugo iwe kandi umukegezi nawe kubera ata jambo afise avuga umugabo ashobora ariko nk'uko ashaka nico gituma usanga abagabo cyane ntibaba ku rugero rumwe naho bagira ingorane zica kimwe n'abakenyezi iyo hageze gutatsura ayo matati muhera he mwikora kuri yinde mugenda mwese muri kivunga hamwe bigenda gute urashobora kubona itati igushikiriye wewe wenyine mbere ukaca uvuga uti uyu muntu kubera ari mu maguru masha abagabo barakunda kwihagarara ko nyine bakihagarara koko batemera icyo uri kurababarira akabona ko ukuri ari ukwiwe umugabo akagukomeza yihagarara ko ariko kandi ari mu makosa mbw'iryo iryo kosa ntaryemere mama mutatura amatati kenshi aba yatumwe n'abashingantahe tukunda gutatura amatati ari mu kibano hafi yacu ibyo dushoboye kubona hafi tugaca twikora no kwabo batware nyine nta matati aba yatewe n'abakenyezi ego hariho abakenye dusanga bitwara nabi mu ngo nk'ubu murabona ko leta imaze igihe ivuga ngo bagwanye izirya nzoga zikaze leta itemera ugasanga abakenyezi nk'umukenyezi yagiye kuyinwa ahandi hantu ukaca usanga iramuterereje kugirira nawe umugabo wiwe hariho nka nk'umuntu w'umukenyezi wigeze kutubwira n'abakenyezi rimwe rimwe bagira amakosa cyangwa ugasanga umugore ntiyubaha umugabo ah, ntamukorere izi nshingano zose umukenyezi atuza gukuraza umugore ategerezwa kuba ku rugo neza akubaha umugabo akamumesurira akamutekera akamutegurira ukumviriza umwe ntamukumviriza uwundi buke buke hanyuma ugeze aho bose bamaze kubumviriza ukabashyira hamwe ukaca ubumvikanisha iyo bishoboye kugarukira hafi bigahera hariyo abantu bo mu miryango bashobora kwanka yuko mwebwe muza kubahanura oya kandi ntibiranshikira uhora uca ukoresha ubuhe buhinga kugira ngo ntibakwangire hariho nk'itati nigeze kuba kubamwo ntiyari umukenyezi yari umukobwa iwabo hanyuma avyaye afise inda musaza we aramutraumatiza nukuri uwo mukobwa yaragize ingorane nyinshi cyane nyinshi cyane turabijamo nyagihembere twatashe saa tatu y'ijoro uwo muhungu biranka nyine biranka ko yumva mushiki wiwe hanyuma abyaye umwana nyine tuguma tumuba hafi tumuba hafi yaranamukubise yaramukumbagaza mu ibarabara umugabo imana yarakinze arabyara umwana muzima umugabo mu nyuma uwo musaza we yaratevye arabona ko afise amakosa akajya kwa mushiki wiwe kubera baba mu rupangu rumwe agaterura umwana akavuga ati uyu ni umwana wa wanjye wanje ubu byaragenze neza umuryango urumvikana niko twumva umenga uyu muntu yarakara mwebwe mwaragiye imbere yiwe ati je ndaja kuguhanura kandi yaragwa twari kumwe na famiye yose mwahereye kuvuga ati twebwe turi banaka tuje gufasha ibi n'ibi n'ibi byahereye ko uwo mudamu uwo mudamu yaratwituye ama turamuherekeza agiye kwivuza turamubwira nka kayishitse nyine yatunaniye twebwe azi ko umukuru w'umutumba ashobora kuvuga ati reka ndakwandikira utere imbere nawe yamuhanuye bikanga kuko azi ko badaca imanza bakora imitumba yamuhanuye bikanga agaca amwandikira agaca atera imbere nta na bamwe bigeze babagora bati mwoba muje kudutwara ikibanza cyangwa muje gukora ibyo twari dusanzwe dukora oya ntabatugoye mwebwe mwakoze gutegura mu batahuze yuko muje gufashanya nabo turabiyegereza tukaganira urabiyegereza ukamenya ingene uganira nawe eh, nkawe we w'ingozi waganiriye gute n'umutware w'ingozi twaraganiriye nyene kubera aba basanzwe bakuzi ko ari huba ntibikugora ko kuganira nabo ngo hari inyigisho zahawe abakangurira amahoro kugira bashobore kurwanya ayo mabi afatiye ku gitsina yibonekeza mu ntara ya Ngozi ibyo tubibwirwa na Jeannette Savyumuremyi arongoye abakangurira amahoro bo muri iyo ntara inyigisho rero zahawe umwe umwe wese zirageragezwa gukoreshwa kuri umwe umwe wese iyo bagiye gutatura amatate hari hayo babazanira hari hayo bumva hariho ndetse nayo usanga badashobora gutorera inyishu barambarira bakavuga ati ibi bimeze gutya nanje mbona nti ari tati rimeze uku rirashobora kuca rifata rikaja hariya canke hariya kuko ngaho hariho abandi bantu bakorera ku rwego rw'intara dushobora kuca tuvuga ati uwo muntu uramurungika ngaha nk'ubu ari nk'abana turavuga ati baje muri yoyidede hari habo tuca turungika ugasanga no muri sentare turaberetse bakagenda ndetse n'ubuho hariho umavuka yemeye kuza arafasha bamwe bamwe kugira bashobore gutera intambwe mu mamanza yabo baba bafise turumva yuko ibikorwa mukora ngaha ku rubuga ari ibikorwa bidasanzwe mbega abakanguramahoro mu ntara ya ngozi barikorana bonyene oya ntibikorana bonyene icambere coco ni uko atawokora intwaro itamuzi kandi ibyo bakora abaza kubitura mugabo badashaka ko uwo bafitaniye itati abimenya bica bisaba yuko abakangurira amahoro bagikoresha ubundi buryo nyine mu byo twabonye mu nyigisho twagiye turaronka kugira bashobore gushikira wa muntu nawe umva ko muri bataca bashoka bamushikira muri uwo mwanya birinda gusaba yuko barinda gukoresha ubundi buryo kugira bamushikire ahantu kure badashobora gushika kandi ndetse hariho n'imboneza zagiye zirajyaho ku mitumba muga murazi yuko ubushobozi ingene abantu bitangira ibintu bitangana ukaca usanga nk'imboneza zo kuri uyu mutumba ntizifasha cyane nk'abagize ibibazo ukaca usanga rero iryo tati umukanguramahoro ari kure cyane ku buryo bw'uko ashobora gushikira hariya kandi n'abo bantu bafisa itati nabo ni kure bica bibagora rero ingene baca bashobora guhura kugira ngo bashobore kubafasha isanganiro iradiyiduhuza kurikira ikiganiro mu Kenya ziseruka uno munsi twasangiye ikiyago bakangurira amahoro bo mu ntara ya Ngozi batubwira ibikorwa barangura mu kugwanya amabafatiye ku gitsina mu gufasha ababituye abo bakangurira amahoro bategerezwa gukorana nabo mu ntwaro ibyo bivugwa na Veronica Nizigiyimana n'umutware wo ku mutumba Gahwazi mu ntara ya Ngozi twebwe abakangurira amahoro mu kubamenya habaye umunsi w'inama y'amashirahamwe baraje bwa kutugendera hama twidondora baratubwira n'ibyo bajejwe baratubwira n'ibyo natwe babwirizwa kudushikiriza baratubwira yuko bitwa abakangurira amahoro intumbero yabo batubwira yuko icya mbere ari ukuza kumvisha abakenyezi ingene bashobora kwitunganya mu ngo n'ingene bashobora kumenya ingorane zishyikira abakenyezi mu ngo n'ingene two kubyifatamo ibyo bibazo babashikirije ko baje gutorera umuti mbega nka mwebwe muri umwe mu batware bo ngaha ingozi ibyo bibazo byo by'umwe mweho ni mwahora mubitorera umuti yego cyane ibibazo bishikiye nyine mu ngo eh, batwitura abakenyezi nyine tukabatatura amatati nyine mu byo duhambije erego umugabo nabo twaciye dusanga nabo bafise akandi karusho kandi ko hariho abakenyezi benshi bameze nk'abikumiriye Eh, badashobora kujya aho abandi bari kugira basokoroke turumva neza yuko umukenyezi ari kumwigisha kujya nko mu mashyirahamwe kuko niho umenyera eh, ibintu byinshi niho utahurira eh, kuva batanguye gukora mubona hari ikintu cyahindutse nka mwebweho murongoye ego cyane ikintu cyahindutse twanashimye amahoro bararaganye kandi n'ubu n'abasigaye indumva ko leta iri kurarondera ibihano bazoha bizinditse bataraganye n'abakenyezi babo nk'uwabwira ati ni mu muhakarorero kaho muvuga ati jewe ngaha nk'umutware ndashima ikintu cyakozwe n'abakangurira ni nk'akahe karorero nkomuha yego jewe notanga akarorero kuko abakangurira amahoro nyene bashitse ku mutumba wacu wa gahwazi hariho abagabo benshi batipfuza na buhoro buhoro kuragana n'abagore babo ariko aho bumviye iyo nama ko ribaye nk'itegeko kandi bakabona ko bifite n'akamaro baragaruye imitima baragana n'abagore babo rero tugaca dusanga rero mu ngo imburano ni nke kuko umukenyezi acamenya na zijya nama babagira mu makomine ibyo kubaha umugabo n'umugabo nawe akubaha umukenyezi wiwe ibyo tukabishima rwose nta bagabo mubo murongoye batigeze batahura akamaro k'abo bakenyezi b'abakangurira amahoro ego cyane bariho bariho mbere gusa nuko ari bake kubera hariho nyine n'ubundi bo twagumye duhimiriza ati ntibumve itegeko ry'uko umukenyezi ashobora kuba kuko n'umufasha umufasha w'urugo ashobora kuba atoba mu rugo ataraganye n'umugabo wiwe ariko n'ubu baguma umenga bica inyuma y'amatwi biseruka inyuma y'ukundi gutwi yego batarumva kabisa iryo tegeko ry'uko abakangurira amahoro bafise icyo bafasha mu mitumba nk'abarongozi nka mwebwe mwabonye baciye batahura n'ingoga akamaro abo bakangurira amahoro bazanye mu kibana. ego cyane twarabonye ko habaye akarusho kuko na twebwe dusanzwe dutunganiriza bene gihugu twarabonye ko ingorane nyinshi nyinshi ubu zagabanutse kuko nk'abana benshi hariho nk'abana usanga bari ko baragebageba kubera twebwe twara dufata ingingo mugabo haje abantu baje gutorera umuti batanasabye n'inderuzo batanasabye n'agatutu nta babyidogeye oya nta myidogo yahabaye kuko barumvise ko ari ukubaka igihugu cyacu ko ijambo ryiza rirubaka kandi wumva n'ako kazina yuko ari abakangurira amahoro urumva ko ari ikintu cyiswe izina ryiza kuko amahoro arakenewe kuri umwe wese beatrice nduwimana ni umwe mu bamaze gufashwa n'abakangurira amahoro mu ntara ya ngozi avuga ko umugabo wiwe yahora amukubita amahoro nyine twari twegeranye nyine amacunga naciyemo umugabo wanjye hose kumubona aho yankubita akantema agura n'imipanga burya neza nyine baraje basanga muhira basanze muhira nyine batwumvikanisha ubu n'amahoro nta kofe ry'iwenzi ubu byarasubije hamwe kubera baje baza baraduhanura ninde yakurangiye yuko abakangurira amahoro bashobora gutorera umuti ibibazo wari ufise mu rugo jewe icyabindangiye gusa uwo mubanyi nyine gukangurira amahoro nyine kubera yaje ngo muhira nkumva araduhanuye neza biraheze yinjya bakatugemurira kubera atabona rifise bangemurira baratugemurira baranadukuza kwa muganga ata n'icumi na rimwe dutanze umugabo akama ku migozi nyine bamuboshye nyine asa n'uwapfuye shimira imana rero ukuntu baciye badufasha nyine tukava kwa muganga ata n'ikintu na kimwe dutanze kugira umugambi w'abakangura amahoro ubandanye utera imbere ngo hakenewe gutahurana hagati y'imboneza ivyo navyo bikaba bivugwa na Jeannette Sabyumuremyi arongoye abakangurira amahoro bo muri iyo ntara kugira ubandanye utera imbere icambere coco nuko twese haba gutahurana haba abakanguramahoro cyangwa izindi mboneza ziri ku mitumba n'intwaro twese tukabona ko icyo gikorwa ari cya twese hama kugira usubire ubandanye utera imbere ni uko by'ukuri abakenyezi baracakeneye inyigisho cyane kugira bamenye ko navuga kuva mu rufuri bajya ahabona kugira ibintu byabo bishobore kujya ahabona kandi niho bica bitorerwa inyishu nayo ubundi ho bagumye n'ubundi bikumira baja kure n'ubundi tuzosanga ayo mabi abandanya kandi ntamenyekane kubera iki kuko batashoboye kuyavuga n'abatware ngo barakeneye gutahura ko hari akamaro ko gukorana n'abakanguramahoro mu kurwanya amabi afatiye ku gitsina ibyo bivugwa na veronica nizigiyimana ni umutware wo ku mutumba gahwazi uwo bari nk'umutware wewe akaba atarumva akamaro k'umukanguramahoro yokwikubita agashi cyangwa akajya aho ba Eh, aho abakangurira amahoro bakoraniye akumva intumbero eh, abakangurira amahoro kubera nabo batese icyo baserukira natwe tukaba dusanzwe dufise icyo duserukira twese urumva ko turi urumuri rw'abandi turaba kumvikana tukamenya ko bazotugendera natwe tukabakira nk'ababyeyi hama rero tukaganira kugira ibiyago byabo bize bigume bifise intege bifise icicaro mu banyagihugu nk'abagabo batarajijuka ku vyerekeye amabi afatiye ku gitsina bobo mubabwira iki abagabo nyene bataramenya amabi afatiye ku gitsina bobo rero urumva nabo nyene barakwiye guhanurwa kuko nta muntu yogenda adahanurwa canke akagira ico abwiwe kuko umuntu ntashobora kwimenyesha byose. bimwe bimwe utabibwiwe ngo bitohoze hari ibyo gucika mu guherereza kino kiganiro reka dukurikire akamo gaterwa na Stefani aho ishakiye ni amahoro mu ntara ya Ngozi akamo notera abandi bakangurira amahoro mu yandi makomine nuko borangura igikorwa cyabo kandi bakakirangura neza bakakirangura bagikunze bagakora igikorwa bagikunze kuko kenshi burya umukenyezi kubera ari wari nkingi y'urugo iyo cyangwa ngo bafate minenegwe ico umukenyezi agiye kubitura nk'umukenyezi agiye kubitura afise ingorane ntibagifate minenerwe bagikore nk'uko bari gukorera umugabo kugira turonke amahoro mu kibano ko amahoro mu kibano abonetse n'igihugu cyose kiba kirose amahoro abatware nabo bataratahura akamaro abakangura amahoro bafise abo bataragitahura nibaza ko nabo mu ngiwabo bitaba bimeze neza kuko sinumva ingene boreka kugitahura kandi ari inyungu ya twese kuko inzu y'umwe ihiye n'iyawe iba ihiye nibaza ko nabo bokwikebuka bakabona yuko ataco abo bakangurimahoro bagiye kubagirira ko nabi ahubwo bagiye kubafasha kurondera amahoro nino ngaho ikiganiro mukenyezi seruka cuno munsi kirangiriye shimiye abo twasangiye ikiyago mu ntara ya ngozi shimiye nabo baduteza abiri alida ndayikeza nari nabateguriye ikiganiro cuno munsi ndabikebanuye naho ubutaha cyari ikiganiro mukenyezi seruka mukenyezi seruka ikiganiro mutegurirwa na radio isanganiro